ที่ในจิตในกรรมในวินัยและศีลธรรม บาทบาทใช่ไหมเจ็ดสิบบาทบาทเหรอ จงแล้วแต่ผู้บริจาคจะทบทุนที่หลังเินจำนวนนี้ทั้งตั้งใจถวายกด่พระทั้งหลายที่มานั่งหรือมาพักอยู่ที่พระลาลิน้ำท่านทั้งหลายต้องมีจิตเมตตาปรินาใม้ยอมรับเงินจำนวนนี้ถวายให้แก่พุทธบูชาเป็นพุทธบูชาต่อองค์สมเด็จพระศาสดาถวายเป็นพุทธธรรมบูชาแก่พระศาสดาและถวายเป็นสังฆบูชาในพระวัดท่าตุงเพราะวันเธอทั้งหลายที่เป็นลูกหลานจงช่วยกันอนุโมทนา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 าเหล่าใดก็แล้วแต่ที่เป็นศาสดาเอกนั้งจงพึงมีธรรมะอันปะเสริฐมละวิเศเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นจงรวบรวมอยู่ในตัวแม่ทัพของเธอ อืมแต่ทั้งเบื่อแล้วล่ะทั้งเบื่อโดยเฉพาะเบื่อแล้วอาจจะลุงทั้งหลายเนี่ยเออรู้สึกว่าไม่ขยับเข้าใกล้เลยไม่รู้จักพอแล้วคือคือพอไม่มีทั้งแบบก็ดีเลย ตรงไหนที่ไราสามารถเพราะงั้นเกิดมันมาดีแต่สิ่งที่เรารู้มันไม่ดีถราเกิดมันเกิดขาดปัญญาอาจารย์ไปหาที่อื่นมันดีหรือไม่ดีจะบอกไม่ได้เพราะคนคนนั้นไม่ได้ปฏิบัติตัวตัวเป็นคนปฏิบัติเองเราคึงฆ่าคนอยู่นของเราการปฏิบัติเหมือนใครทำเองเพราะงั้นเราต้องพิจารณาดูใช้ปัญญาพิจารณาดูสิ่งที่เราทำถูกควรถูกการและทำมาหรือไม เจ้าทรงสอนว่าคนเรามีจิตเป็นทุกข์มีการสะอาดสว่างแล้วก็มีกายพระอรหันต์ใจเสมอกันตัวที่เราไม่สามารถจะบรรลุธรรมที่เกิดไึ้นได้หรือไม่สามารถจะบรรลุธรรมะใดๆได้เพราะว่าเรามีตัวป้องกันตัวเป็นแทนเป็น สองจุดสามที่เหลือนั่น ถ้าทางวันนี้มันประกอบไปด้วยสามคำแล้วยังมีตั้งร้อยแปดทางใต้ทางแพงซึ่งมันมีมากเหลือเกินที่เราคิดว่ามันไม่มี การทิดที่มันมีางแพงเย่านี้เั้เลยยังเลิกเสียตัวปัญหาคำแพงเลนี้ ที่จะมีพระเออตจริงแล้วขึ้นมานี่มันจะเป็นการมาแสดงตัวไม่เป็นการมาอวดำพางแต่ลูกเธอทั้งหลายมันมีตาตุ่มหน้าตาตาดีแล้วก็เลยแอ่รู้แอ่เห็นรู้มากเกินไปโดยทำให้คนรู้คนที่ใจเห็นในรู้ได้คอยลำบากไปด้วยเพราะฉะนั้นมาที่นี่เพื่อต้องการจะแสดงวิธีการจิตให้ ถ้าการรู้ตัวรู้เห็นอะไรก็แล้วแต่ฉันไม่ยอมรับนี่ก็จะเห็นว่าฉันเป็นอะไรก็แล้วแต่ การต้องทำในในเป็นไปได้ส่วนเราคิดติดอยู่ในวัตถุสิ่งของหรือบุคคลใช้ประโยชน์ไม่ได้คือคนมันมีก็ตายคือของมีก็ต้องแตกสลายถ้ามีอะไรที่แท้แน่นอนโลกนี้มันอนิจังไม่เที่ยเลยเลนเล็กยความคิดนี้ม่าตัวเด็กคป็นปัญญายังเด็ก ปัญญาเนี่ยคนเรามีโง่ฉลาดเสมอกัน คนที่ฉลาดเอาความดีออกอวดนั่นแสดงว่าเขามีความฉลาดเกี่ยวความโง่ไว้ทำไมคนคนนี้ก็มีปัญญาเหมือนกันคนที่แสดงความชั่วเอาความชั่วออกอวดเอาความดีไว้ทำไมคนคนนี้ก็มีปัญญาเหมือนกันเราจะรู้จักใช้ปัญญา เพราะงั้นเมื่อปัญญาทุกคนขาที่จะเจ้าหรือธรรมชาติหรือธรรมะได้ให้ได้สร้างสรรค์มาให้ทุกคนก็รู้จักใช้ปัญญาให้มันถูกต้อง ปัญญาเองก็ต้องรู้จักใช้ปัญญาจะบอกว่าผมเป็นปัญญาเด็กๆปัญญาอ่อนๆกามรู้ได้หรือว่าฉันเป็นปัญญาที่ใช้ไม่ได้นั่นเป็นคำพูดของคนที่ปัญญาอ่อนหรือคนโง่เพราะงั้นเราอย่าไปถือตัวเองว่าเราเป็นคนไม่มีปัญญาเพราะว่าตัวเราไม่มีปัญญาก็ไม่มีโอกาสในการนั่งฟังทั้งคืแต่นะเมืทุกคนมีปัญญาก็ถือว่าเรามีของเก่าที่ดีมาอย่ามานั่งใช้ทุนเก่าให้มันหมดไปเลยไม่ทำทุนใหม่เพิ่มขึ้น พยายามอบรมสะสมบ่นมีใสให้ทุนใหม่มันเพิ่มขึ้นบ้างเป็นล่างเป็นดอกลูกเดียวหรือตะแย่เออเมื่อแค่รู้ก็จบนะจบหลายครั้งแล้วนะนรู้ทำยังไงจะไล่ได้ฮะทำยังไงจะไล่ได้ต้องมีหัวหน้าลุงมาเกิด นยังไม่ออกตอนนี้ยังไม่ออกก็จะยืดดัรไปก่อนนะเออเขายืดเขาหน่อยคุณก็ทำดีเลย ไม่ได้ทำผิดกฎหมายแล้วว่าจะทำผิกับใครก็ไม่รู้ที่ฉันก็ไม่เคยทำผิดได้เพราะนั้นเราจะมาคิดว่าทำผิดกับฉันไม่จะมีโทษมากมายอันนี้มันกับคนธรรมดาเขาก็ทำกับฉันอย่างนั้นไปแล้วกันได้อยู่ที่ไม่อย่างใครรู้อยากให้ ้อยๆถ้าถือถือก็จับจองจับสถี่ก็ถือว่าเรายังไม่สายเกินไปนะถือเอาเมื่อเป็นอย่างนั้นก็หนึ่งรู้ตัวก็หันมาทำที่ไหนก็หมดเรื่องแต่ถ้าการใดที่ไม่ประกอบด้วยเจตนา ไม่มีจิตเป็นอกุศลถือว่ากรรนั้นเป็นโมฆะตรงกันข้อกัดจิตอันนี้ไว้โยกตรงนั้นที่เท่าไหร่ไม่ทราบอ๋อ ตนาเป็นอุศนิุกามาจากไหว้ทั้งที่พระเจ้าเจ้าแต่ขอธรรมะทั้งหลาย ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรได้บรรลุแล้วจะเดินหน้าพุทธคุณบารมีที่เราและข้าพเจ้าได้วิชาจะสมาดูเป็นปัจจุบันมข้าขอจงเป็นพระละปัจจัยเป็นบรรดาให้ลูกหลานทั้งหลายเข้าถึงเข้าซึ้งถึงพันอันนั้นนั้นด้วยเถิด พอใจหรือยังนี้ อยู่ที่ใจนะทำใดที่องค์เสด็จพจอมใจได้ระงับแล้วจิตใดที่เป็นทุกข์การเรียกว่าเป็นจิตและเป็นจิตซึ่งมีอยู่ในตัวเธอแล้วแต่เธอขาดปัญญาในการที่จะล้างเข้าถึงจิตและเรียกได้เพราะปัญญาที่พระได้มีแล้วก็ยังเกิดปัะเยชสามารถตัดซึ่งเรื่องหนานกและเป็นนิรพุทธยิ่งใหญ่ให้ขึ้นจากใจยตัวเล็กไปเธิดเธอจงประสบการทั้งหมดในพระยม และอริยผลที่สุดคือพระนิพพานที่สุดเอาพอหรือยังสาธุกันนานนล้เองเป็นไงเนี่ยครับ ก็มีกลุ่มอาภาชีวานในในในในย่านตลาดตรงนี้กลุ่มเดียวเขาตั้งเป็นลูกแม่ทับเขาเลยทุกตัวเป็นอามีอยู่นะมีตัวอย่างเป็นลูกแม่ทัพดูทั้งตัวมีปัญญาท่านมีปัญญาดูนะกลุ่มก็ไม่ขึ้นนะสลุ่มก็ไม่ขึ้นยกตัวอย่างนะตัวนี้เนี่ยเขาตั้งใครไม่ใช่ตั้งที่ตัวไอ้วันนี้เราเผื่อเราื่องครับตื้อตื้ออนะจ๊ะคุณจะได้ไม่ซึ้งนะจ๊ะเดี๋ยวจะเป็นบาปนะจ๊ะทั้งที่ว่าบุญจะเป็นบาปเลย แล้วคุณโยมพูดไหนก็ช้านะจ๊ะอย่าผักมันมาเลยคุณเลยพูดมาแล้วถือว่าเอาตรงนั้นอย่างไรตรงนั้นคนกระชายไม่พยายามเดินทางวัดเทียบในชั้ง เธอคุณหน้าฉันก็คุณหน้าเธอแต่ฉันไม่รู้จักเธอเอาไปโชคดีเอาแล้วเธอสิ่งที่เธอขอเธอฉันกอกไปพอแล้วล่ะให้เยอะมากแล้วเธอทำไม่ตื่นขึ้ตรงนี้คนจะไม่มีซึ้งหรือโดนด่าก็ไปตรงนี้ตรงนี้โดนแล้วโดน ต้องพยายามคิดพิจารณาดูตัวเราเองก่อนเมื่อมาไกลเดินทางไกลบางคนมีการเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าอ่อนเพลียแต่ก็ไม่ควรจะติดใจกับรันเพราะฉะนนเวลานี้ควรจะทำใจให้สปบนยืนเป็นผลตั้งใจฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างท่านจะใช้ที่ไม้ดีอาจจะเป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างแต่ถือว่าต้องขออภัยธรรมะที่ท่านจะใช้ก็คือจงรักษาถึงไม่เป็นประโยชน์ จะรักษาสมาธิให้เป็นเลิศแล้วเราจงรักษาปัญญาให้เป็สสามอย่างนี้เธอจะมีเธอก็สามารถจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานสมูรณ์เป็นพระเจ้าทุกคนเออขั้นๆเลยนะแล้วก็ไปดูเอาเองว่าศีลมันมีอะไรบ้างสมาธิคืออะไรปัญญาคืออะไรถ้าเจอแล้วปากมากไปเดี๋ยวก็ไปขึ้งกะจางไปครับ dữ vậy cho nó ra môn nó cười nữa mình thấy cái ra môn mà mà nó cứ nó nghĩ tầng quanh tầng kia mình nó ra môn tầng trăng lúc nó chỉ đi mà tôi nói thoát lại cho môn chơi biết được biết là con nó lại là chuột vô cái áo ông quản với ở đây thuốc luôn